É, DJ Oreia. Bem que se avisou. Bem que se avisou. Não ia dar em nada. Se liga aí. Ave Maria, tinha que ser de orelha. eu tô diferente pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundo eu te falei, né? Abaixa tua bola, para de achar que tu é foda. Que eu vou voltar a qualquer hora. Se eu tô diferente pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Esse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola. Para de achar que tu é foda. Que eu vou voltar a qualquer hora. Eu sei que a saudade vai me destruir por dentro, mas eu já tô decidido. Eu tô metendo o pé, eu tô partindo. Saindo fora desse amor falido. Nada contra a maré, tava destruindo comigo. Me fiz desentendido pisos de amigo. Só eu que não queria dar ouvido. Cheguei o outro lado do espelho. Me vi de nariz vermelho. Não reconhece, não importa o que eu faço. Escorreu a lágrima do palhaço. Cheguei o outro lado do espelho. Me vi de nariz vermelho. Não reconhece, não importa o que eu faço. Escorreu a lágrima do palhaço. Se eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, te falei, né? abaixo tua bola, para de achar que tu é foda. Que eu vou voltar a qualquer hora. Se eu tô diferente, pra você é indiferente. Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora. Desse teu desprezo toda hora. Tuas amizades te afundam, eu te falei. Abaixa tua bola. Para de achar que tu é foda. Que eu vou voltar a qualquer hora. Ave Maria, tinha que ser de orelha.